you, Allah, yra, yra, rodo žalė. Tas, tas draugelis dingo. Dar garsą išjungia, dabar ne, negirdim. Dabar rodo, kad jie įsijungia. Garsą. Jo, jo, žalė viską. Thank you. Mhm. Tai aš irgi irgi veikiu. Veikiu? Taip. Bet tik ant mano kompanijai. Ja. O reikia biškai kitokią dažnį. Pusinį. Žmonė. Reikia dažnį palaiką dažnį. Reikia specialiai laptopam. Ne? Ne, būtinai specialiai, bet dažnį. barreira programar essa chuva. Então, foi. É printo assim, né? então, Não. Não. A pessoa como a bem, ele tem que não Vou ver. Não, vou ver. Eu não garei. Né? Né? Eu não assim. Eu tô banhando. Vem. Vem. Vem. I know I'm. I get it. Aloha. Aloha. Actually, I get it. Gerai, gerai, gerai, aš neprašysiu. Nu. Kas tu jį? Ko tu nešnekiai? A tu mikrofoną pridėjai? Ko tu jau, pri... Ko tu jau pridirbai? <laughs> nu. O tu dar telą prisijungiai? Ai, ai. Tikrai mikrofoną kitų metų. Kas tau telefoną įsikrovė? Negirdu, negirdu, šnekė kažką, pasakyk. Niekas negirdu.